Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 12, 604 AD Ang kamatayan ni Pope Gregory the Great, ang ika-anim apat na Santo Papa. Siya ang lumikha ng Gregorian chant sa kanya ring panunungkulan, muli niyang pinagtibay ang sibil na kapangyarihan ng isang Santo Papa na naging simula ng temporal power o ang hawak ng kapangyarihan ng Santo Papa na tinatawag na Territory of the Papal State. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.